astelena sartzea zen uh, eh, dona martiniko eta donostiniko eta eskoletan, eta bon, dena, dena pasatu da. Eta aste hartzean eh, ikasi dugu uh, kenduko dutela postu erdi bat uh, Sorpresa gaiztua izan zen uh, guretako, eta irakaslea bere postua utzitu eta atzo ezen uh, donostiniko eskolan. Eskola elebiduna da eta erpeian an badira berroita sortzi ikasle. Frantxez postu hori kenduz, uh, batzuk eh, izanen dituzte aurrek, zenta hoai uh, eh, ogoita abost izanen dira uh, klase bertan, zepetik zen birat, frantxesa ikasteko eta guretako uh, horiek onartezinak dira.